Atbrīvošanās no bailēm Bailes var būt jebkurā mūsu būtnes daļā – augumā, vitālā, prātā un sirdī. Lai atbrīvotu no bailēm augumu, ir nepieciešams spožs dvēseles pārdzīvojums. Lai atbrīvotu no bailēm vitālu, ir nepieciešama dinamiska dvēseles paplašināšanās. Lai atbrīvotu no bailēm prātu – ir nepieciešama mūsu dvēseles visu pārveidojoša apskaidrība. Un visbeidzot, lai atbrīvotu no bailēm sirdi, ir nepieciešama piepildoša dvēseles pilnība. Biežāk mēs izjūtam bailes prātā, nevis sirdī. Ticīgās sirds zina, kā būt nedalāmi vienotai ar īstenību sevī un sev apkārt – Taču šaubīgajam, aizdomīgajam un slīpētajam prātam grūti pieņemt to, kas paveras tieši mūsu acu priekšā. Prāts lūkojas uz to ar aizdomām. Pienāk pat tāds brīdis, kad sev par lielu izbrīnu tas apšauba pašas spriedumus. Tad prāts izjūt milzīgu neapmierinātību. Reiz viņš bija tiesnesis un tagad pats ir kļuvis par savu spriedumu upuri – Taču sirds jau no paša sākuma cenšas identificēties ar apkārtējo īstenību. Tādēļ sirds uzņem sevī to, kas īstenība ir, un to, kas tai pieder. Ja mēs dzīvojam tiecīgajā sirdī, sirdī, kura sauc pēc universālas vienotības īstenības, baiļu mokām viegli pienāk gals. Lai uzveiktu bailes prātā, tas katru dienu ir jātīra – Prāts ir pilns šaubu, raižu, neziņas, aizdomu un tam līdzīgu lietu. Agrā rīta stundā kādas desmit minūtes centieties neielaist sevī nevienu domu, ne labu, ne sliktu, ne dievišķu, ne nedievišķu. Ja doma nāk, nelaidiet to iekšā. Pēc kāda brīža ļaujiet ienākt tikai dievišķām domām, kas ir jūsu draugi. Sākumā varat neatpazīt – kura doma ir draugs un kura ienaidnieks. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem. Jūsu draugi ir dievišķas, progresīvas, apskaidrojošas domas, kas noteikti pieveiks prātā mītošās bailes. Sajūtiet, ka prāts ir kā trauks. No sākuma to iztukšojiet un tad gaidiet, kad nonāks miers, gaisma un svētlaime. Ja sākumā trauku neiztukšosiet, tad miers, gaisma un svētlaime nespēs tajā iekļūt.